ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu banyamigambwe abo mu mashirahamwe yigenga n'abahinga mu by'indero barababazwa n'itituka ry'akanovera k'indero mu Burundi ico bamwe bamwe bose basaba mu gutorera umuti ico kibazo ni murano makuru haribonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazute ku masitasiyo amwe amwe aho bagenzi bacu baciye muri komine euh, ntahangwa ku runo wa gatatu icyo abagendesha ibyuma byo kwiyunguruza n'abunguruza abantu n'ibintu basaba kugira ngo umuti w’ico kibazo utogwe ni murano makuru tubafitiye kandi na bucana yandi imvuga iremesha y'uno munsi ikaba yagira ku bijyanye no kubahiriza icyo umuntu ari kugira ngo birinde imvururu z'ikivunga amakuru sayo gusa rero tubafitiye n'ayandi n'ayandi Jerome Akizimana ni Jendi kuri micro mu bihinga bw'ivyuma ndiko ndafaswa na François Akimana sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radio kaza mu idonido ry'ano makuru tugiye guhera mu gisata cy'umutekano abantu bane bari mu minwe y'inyamirababi muri komine mpanda intara ya bubanza kuva kuri uyu wa kabiri bagirizwa ko bo barabarozi nabo bivugwa ko barodze biriwe barabagiriza kuri uyu wa kabiri bamwe muri abo bafunzwe baturuka mu makomine ya mpanda abandi muri rugazi nadine n'ibitangarongoye komine mpanda asigura ahubwo ko abo bantu badafunzwe ariko ngo babaye bubashire hafi y'igipolisi kugira ngo babakingire kuko kuko ngo bagomba gusinzikarizwa ubuzima ariko kandi ngo ni no mu ntumbero yo gukora amatohoza mu gisata c'indero ugutituka ugutitura inyigisho z'ishure shingiro biciye mu mvugo zizitesha agaciro nka foroma ntahe biri mu byatumye bamwe mu banyeshuri n'abavyeyi badebukirwa kuri kazoza kindero ya none kasya gashira hamwe icegera c'urongo yishira hamwe bafashe bige abona ko ivyo byasubije inyuma ubumenyi bw'ugwaruka gwiga ku mashuri amwamwe na cane cane yo hagati mu gihugu agahamagarira abo vyega umwe wese mu vyajejwe gukora gukora uko ashoboye kugira ngo indero y'abanyeshuri igarukirwe tumukurikira akanovera k'inyigisho ngaha mu burundi tukakira kubiri ntitwovuga ngo karagayitse cyane kuko hariho amashuri amwe amwe usanga akanovera kameze neza hakaba n'ayandi akanovera ni ukuri ishuri shingiro ritanguye habayemo ingorane imwe ni uko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye bituma rero ishuri shingiro barivuga ukuntu murazi yuko hariho abavuga ngo fyonda ntahe ibintu nk'ibyo baba abanyeshuri baba ababyeyi baradeho mu byo kwiga no guhimiriza abana ngo bige neza icoye cyaratumye kumbe naco nyene kigabanya akanovera kuko abana ntibasibiye kwitaho ishuri wamenga ntaco bagiye gukorayo niwashaka hariho ikindi twovuga bujyaye kija mu bigabanura akanovera naho kitaboneka neza nuko abana baheze ishuri hanyuma ntibaronka akazi biratuma baca badohukirwa bakiga mugabo bakiga bigura intege ukamubona atonda ku ishuri mugabo kumbe ntashiremwo umwe it ukuntu mu ntara yiwe inyigisho zotera imbere z'akanovera leta bubandanya bagendera amashuri bakaraba ibibuze hanyuma bakarondera n'ukuntu babironga inkunga leta irakwiye kugira politiki itomoye mu bijyanye n'indero ikongera ikarondera uburyo bwo gushyigikira icyo gisata bivugwa na Pierre Claver Nahimana harongoye umugambwe sahwanya Frodebu uwo mugambwe ukanegura ko nubwo utwigoro twahabaye mu kubaka amashuri menshi hacibonekeza abana biga bicaye hasi ubukene bw'ibikoresho hamwe n'umuco w'abanyagihugu batazi gusoma no kwandika uwo mugambwe ugahamagarira leta guha igisata c'indero ikibanza ca mbere kurikira Pierre Claver Nahimana kuri micro ya Raisa Liliane n'amahoro eh, Nao habaye akigoro gakomeye kugira ngo bashireho amashuri menshi urabona yuko hakiri agahaza hari ingorane uravye nko mashuri amwe amwe burya amashuri atanguye abana bicaranye ko eh, ugasanga abarimu ntibafise ibikoresho ugasanga abarimu bariko baridoga yuko bafashwe nabi usanga ari ibintu byinshi cyane gose bituma tuvuga tuti iki gisata cyarasubiye inyuma cyane gose ikibazo gusa ni none ko bimeze gutyo tubigenze gute indero ni ukuvuga yuko bateza kugihagurukira bakagiha uburyo buhagije kugira utore eh, inyishu nibyo urashiraho umugambi ibyo bita porogaramu politiki mugabo uteza kurondera uburyo bwo gushyira mu ngiro uwo mugambi udafise uburyo ntibikunda uteza kuronka uburyo bwo kugura ibikoresho bigishijwe atabikoresho ibyo byose bisaba uburyo eh, kugwa ni ugushiraho iyo politiki uwo mugambi nyamukuru hama bakarondera n'uburyo kugira ngo abana bige ari benshi kandi bigishwe n'abantu babizi bari bafise n'ibikoresho bihagije kugira ngo iyo izo nyigisho babaha ziba nyigisho koko zibateza imbere zibakomeza kugira bashobora guteza imbere igihugu tukiri muri ico gisata nyene c'indero ngo itituka ry'akanovera mu mashure ukubura ibikoresho igwirirana ry'amashure y'abigenga bashira imbere amafaranga kurusha akanovera k'ivyigwa ngo ni bimwe mu bibazo bihanze igisata c'indero mu Burundi vyashikirijwe kuri uyu byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi mu nama yagiranye n'aba gufasha muri ico gisata kuri uyu wa kabiri umushikiranganje François Havyarimana akaba yamenyesheje ko inama nyinshi zizahora ziba zigatwara zigatwara uburyo zigiye kugabanuka tumukurikira itituka ry'imico abigisha bajya mu bindi bihugu aha biraba abigisha muri kaminuza abigisha batabishoboye ikena ry'uburaro ku abigisha bataguma hamwe ugusaba kenshi kujya gukorera ahandi na cyane cyane bajya mu bisagara n'iyindi miji, bigatuma ruguru atabasigara ibibazo by'amashuri y'akarorero ibibazo by'amashuri afite indaro ibijyanye n'iby'abantu biyumvira ku mpamyabushobozi no kudahurumbira inyigisho z'imyuga n'ubuhinga akahise n'ibiva hanze igwirirana ry'amashure y'abigenga bashyira imbere amahera kuruta akanovera k'inyigisho amakantine adakwiye hose ikibazo cy'abigisha babakutsa kivi ukutiga no guheba ishure umushikiranganji w'indero François Habyarimana akaba yari kwasubirwamo mu Kirundi na mugenzi wacu Armel Mutore kubwiwe rero ishigwaho ry'ingingo mperekeza ku buraro bw'abigisha ugusubira guhagacira inyigisho mu Burundi no guhana biciye mu butungana bigisha bitwara nabi ni zimwe mu ngingo kubwiwe zofasha gutorera umuti ibyo bibazo tukiri muri ico gisata nyene ishure shingiro rya Nyamurenza ya kabiri muri komine Mpanda intara ya Bubanza rifise abana barenga amajana abiri mu mwaka wa mbere ku ntebe zitarenga 27 abarezi co kimwe n'abavyeyi bakavuga ko bigoye kwigisha kwandika indome z'ibanza abo bana mu gihe benshi muri bo baba bicaye hasi iryo rikaba ari rimwe mu mashure atari make yo muri iyo ntara akenya intebe abigisha ibikoresho nk'ibitabo n'ibindi abigisha cyo kimwe n'abavyeyi bagasaba leta gutorera umuti ingorane ziri mu mashure iyo nkuru tukaza kuyigaruka ko igihe ibonekera mu nyuma y'akaruhuko gatoya duca tubandanya n'ano makuru Radio isanganira i bujumbura ni kuri mega esi mirongo inani n'ibicindwe igihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani muri studio za Radio isanganiro tubandanirize ano makuru mu gisata cy'ubudandaji ukuronka amafaranga mu buryo bunyarutse ku banyami ku banywanyi b'ibanki CRDB no kuyarungika kuyarungikira uwo bifuza hakoreshejwe telefone ni tumwe mu turusho tw'uburyo bushasha bwo guhanahana amahera ku banywanyi ba CRDB bwa Simbanking bukogwa biciye kuri limikash byashikirijwe kuri uno wa gatatu n'umuyobozi w'ubudandaji mu banki CRDB Arnaud Rugema amenyesha ko ubwo buryo bushasha bwa simba banking ukora ku banywanyi ba CRDB aho baba bari hose mu gihugu mu gisata c'amasoko ntanga nguvu haribonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazute uh, kuri sitasiyo zimwe zimwe bagenzi bacu baciye ko kuri uno wa gatatu muri komine ntangwa bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu bagize icyo bavuga basigura ko ingaruka ziva ku bukene bw'icyo gitora ari nyinshi kuri bo impamvu hashobora kuboneka esanse amazuta akabura leta ahubwo icyo ikwiye gukora ni kuraba bakaraba ingene boshyira ibintu mu ngiro bigasubira kuboneka abantu bagasubira gukora mu makuru avuga mu makungu muri Mali umugwi w'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike 13 akorera muri ico gihugu ahamagarira umuryango w'isi yose gukingira abanyamali biturutse ku bihano byatangarijwe guhabwa ico gihugu inyuma yo guhindura ikirangamisi c'amatora yarategekanijwe mu kwezi kuza leta mfata kibanze hari ikayigiza inyuma umuryango w'ibihugu by'uburengerazuba vya Afrika wafashe ingingo yo kugara imbibe uhana na Mali kudashorera y'ibidandazwa no kudafasha mu by’ubutunzi eka no guhagarika Mali mw'ibanki y'uwo muryango mwitangazo y'amashirahamwe 13 yigenga akorera muri Mali yasohoye kuri uyu wa gatatu bavuga ko ivyo bihano bikora ku banyagihugu n'ubuzima bwo muri Mali nari gico gihugu gisanzwe Kirimo ubukene bw'ibifungurwa haraheze imyaka cumi ica gatatu c'abanyagihugu bakaba bakeneye imfashanyo ku bw'ayo mashirahamwe ngo byobaye vyiza ivyo bihano bidatumye ibintu byunyuka na rya 70 ibice 70 kwijana by'ifungurwa biva hanze y'ico gihugu mu mwaka w'igihumbi 2019 mu gisata c'amagara y'abantu ibice 33 kwijana by'amafaranga yose yabaye ingabire ivuye inyuma vuga undemeshe ubwoko cyangwa umuryango w'umuntu muri make amamuko yiwe ategerezwa kubahwa akubahirizwa atakirinze gusabwa alexi niyibigira ajejwe inyigisho zijyanye no kuremurura abantu bagendana agahinda mu ishyirahamwe tax rijeje kumviriza no gufasha abagendana agahinda asigura ko mu gihe ivyo bifashwe minenegwe ingaruka ari nyinshi zifatiye ku gukumira abandi aho bishobora no gushikana ku bwicanyi abona ko kugira ngo ntihabe ingorane zifatiye ku gukumira hoba inyigisho n'ihimirizwa ku bijyanye no kwemera no kubahiriza ic'uwundi ari ornera muco imico ndangamuntu ngenderwa ko ngo ijyanye n'uko akaranga k'umuntu gategerezwa kubahwa kakubahirizwa alexi niyibigira yanonose ibijyanye n'inyigisho zo kuremurura abantu bagendana agahinda amenyesha ko bisigura ko agateka na muntu gategerezwa kubahirizwa atakirinze gusabwa na cyane cyane mu gihugu gifite amategeko by'ukuri igihugu kirimo amategeko igihugu kirimo abantu bashobora kuba barigishijwe ibyo gukinga no gutatura amatati abantu babafise icyo bazi kujyanye n'agatsika ka zina muntu bategerezwa kumva yuko kuba mfise akaranga kuba mfise amamuko kuba mfise ubwoko ari ikintu ntegerezwa kuba mfise nk'umurundi ubwa mbere ndagihabwa n'aho mvuka rero abantu bategerezwa iyo abantu badashaka kwemera icyo ndi kubera imvu izina ziriya bituma ubwa mbere bashobora kunkumira ubugira kabiri bashobora kumfata nabi bakantunga urutoki ibyo rero birashobora gutuma bamwe bagira agatima ko gushaka kuzimanganya abandi kwihora abandi kuko babona ko umengo abo bantu ntibameze nkabo bamwe bamwe baca batangura kugira ne gucura amajambo akura ko agateka abandi ni amajambo yica akamira mucogeje kurushaho kugirira uwundi nabi kubera mutahuje akaranga mudahuje ubwoko umuhinga alexi nibigira avuga ko mu gihe hoba amahimirizwa ku mashengero ku mashure byogira icyo biterereye mu bijyanye no kubahiriza umuntu icyo bakumva yuko kuba umuntu afise ubwoko bunubu kuba umuntu afise akaranga akanaka ari byo byiza nka kujya ko amashurwe adasangiye amabara mugabo usanga ari mu cyo bayiteguriye asa neza umuhinga akibutsa ko kwemera no kubaha icyo wundi ari biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo wa bibiri na cumi n'umunani Ornera muco n'umuhinga murakenuye ni no kuri yo bucana yandi y'imvugire mesha dusozereye ko amakuru mwakoze kuyategabiri yakoze na François Kimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma Jerome Hakizimana yabashikirije kubwo uruganda rwa Radio Isanganiro ndabikebanuye mubandanye mugira ibihe byiza